Alhamdu rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na bad. Znači kao što je bila praksa do sad da redom čitam pitanja i da odmah automatski odgovaram na njih. E, prvo pitanje je bilo naravno da ne spominjem ovdje opet Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uglavnom e, svima koji su nazvali selam alaikum rahmatullahi wa barakatuh prvo pitanje je bilo e, odnosno pitanje, prije prvo pitanja, e, na kojim poslovima žena muslimanka može, se može zaposliti ako je u nuždi da radi. Znači, e, uglavnom učinjaci kada govori o ovom pitanju, kažu da, da bi ženi bilo dozvoljeno da radi, znači da izlazi van kuće da radi negdje van kuće, e, obavljan da ispuni neke određene šartove. Od tih šartova se prije svega znači da je, da je rad van kuće znači nužan ili znači nužan ili da je u velikoj potrebi da zavisi njen izdržavanje od tog ili tome slično. To je navode kao prvi šart. Znači da je u potrebi za tim radom kako bi, se izdržavala ona i njena porodca. Svejedno imala muža ili ne. Drugi šart navode dozvolu muža. Da je, da je da je dozvoli muž da radi van kuće. E, zašto? Zato što je da žena, da, žena boravi u kući. E, treći šart da posao koji radi da odgovara njenoj prirodi. Poput toga da znači, radi neki, e, neki posao kao ljekar gdje gdje može da liječi e, žene ili kao sestra gdje, gdje dolazi kontakt sa ženama ili da predaje u školi e, maloj djeci gdje nije izložena muškarcima i tako dalje. U svakom slučaju da odgovara njenoj prirodi kao ženskoj prirodi. E, sljedeći šart je da prilikom znači, obavljanja tog posla da ne radi, da ne bude izložena, da ne bude prinuđena da to, prilikom tog posla cijelo vrijeme radi neke harame, poput toga da se osamlje, znači nije dozvoljeno da bude da se osamlje sa muškarcima, niti da bude e, nepropisno pokrivena, odnosno obaveza da bude propisno pokrivena, da se ne miriše i tome slično. Uglavnom to su ovo su neki osnovni šaktovi e, kada se ispuni da je dozvoljeno nakon što se ispuni da je dozvoljeno ženi muslimanki da radi određeni posao kuće. E, sljedeće pitanje pod broj 1. Da li će insan koji prečuti neki odgovor na neko šarijesko pitanje biti griješan ukoliko zna odgovor, ali iz obazrivosti neće da kaže odgovor jer smatra da ima puno učenijih osoba od njega kod koji treba potražiti odgovor. Ili pak nema zapreke da kažemo riječi tog učenog insana, uz naznaku da titiramo njegov odgovor. A obzirom da Allahu poslanik sallallahu ali wa sallam prijeti, ono ko prečuti znanje e, kako je, ispravno shvatiti ovaj hadis i kakav je propis da vas Allah poda, da vam Allah podaje dobro. E, što se tiče e, prešućivanja znanja, to se dijeli na dvije vrste. Zavisi koje znanje. Znanje koji koristi ljudima, koji je potrebno ljudima da bi živjeli rabi po njemu, nije dozvoljeno skrivati. Naravno, na to ukazuju i koranski ajeti i hadisi, uh, opće poznati ajet u suri Bekare koji govori na tu temu, u kojem uzvišeni kaže إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Kaže uzvišeni oni koji kriju ono što smo mi objavili od bejinata, od jasnih stvari i upute, nakon što im što smo mi, ga, mi to pojasnili, e, kriju to od ljudi, nakon što smo mi to pojasnili u knjizi, oni su e, takve proklinju, proklinje Allah i oni koji, koji proklinju, onim koji dozvole da proklinju. Kaže ili ladine tabu wa aslehu wa bejin. Osim oni koji se pokaju i poprave se i to pokažu. Taulaike etubu alihim wa rahim. Kaže a takvima ću ja oprostiti. I ja sam puno prašan i sam. Znači ovaj ajet jasno puči na zabranu, na zabranu sakrivanja onog što je Allah pojasnio. Znači sakrivanja znanja Naravno, na što ukazuje je poznati hadis od Abu Sa'ida Hudrija, u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže men kateba ilmen e, mimma yanfa Allahu bihi fi amri nasi fi dini eljemahu Allahu jevmen qiyamati u ređami minan nar kaže onaj ko sakri znanje od onog što Allah što će Allah dati korisnim ljudima u vjeri Kaže, Allah će ga zauzdati e, na sudnjem danu u uzdama od vatre. E, hadis prenosi e, Abu Dawud i Mađe, Ahmed i drugi, a Šuaj Arnaud ga cijenio vjerodostojnim i Albani, šeh Albani. znači, hadis jasno ukazuje znači, da skrivanje znanja, znači čim se prijeti sa vatrom, znači, to znači da je, nešto što se radi haram, ali ima ovdje znači, u hadisu spomenuto kada mimma jemta Allahu bihi fi emri fi emri, eh, fi emri, eh, nasi fi din. Kaže, od onog što Allah dadni koristi od stvari ljudi u vjeri. Pa, zato sam na početku rekao, znači ono što ljudima koristi u vjeri, što je potrebno to znanje, po kojem se ponašaju, po kojem živjeli, takvo znanje nije dozvoljeno sakriti. S tim da ima određeni stvari eh, šerijaskog znanja koje zbog mudrosti i zbog opravdanog momenta i zbog samog pitanja nema smetnje da se prečuti, da se pređe preko njega. Pogotovo ako je pitanje neko znanje koje može odvesti u fitnu, koje može odvesti u belaj, koje može izazvati probleme. Takvo znanje jel, je dozvoljno prešuti, čak mustehab, čak nekad vađim da se prešuti. Ako se zna da će krivanje takvog znanja i govora o tome izazvati veliki problem, naniti nekom belaja, nekom zaboliti glava i slično tome. Uglavnom ovo je tema za sebe, ali znači sve zavisi o kojim znanju je riječ, zavisi o kojim pitanju je riječ. Sljedeće pitanje kaže da li čovjek ima pravo moliti za pretke koji nisu u osnovi bili mušici, ali nisu pri sebi imali namaz, ostavljajući ga zbog raznih stvari sa kojima šeitan prilazi čovjeku. Znamo da je ranije bilo vrijeme kada se, kada se od ranih sati radilo, kada se od ranih sati radilo na njivi i da možda ti ljudi nisu imali mogućnost, e, da saznaju kao što je danas, jer alhamdulillah stvar kada znanje dolazi servirano, da vam, da malo podari tako da. Uglavnom ovo pitanje e, moliti za pretke, mislim se znači uputiti tovu, odnosno tražiti istikvar za te ljude, to se pozna, vraća na poznatom meselu, E, traženja istikvara i oprosta za nevjernike, za kafire. Allah subhanahu wa ta'ala u, u suri Teube zabranjuje poslaniku sallallahu alaihi sallam i vjernicima da čine istikvar mušikama, mušicima. Kada kaže ma kana li nabiji velazina amenu e jestagfiru lil mušrikinu ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب kaže nije dozvoljeno vjerovjesniku niti onima koji vjeruju da čine istikvar mušicima pa makar oni bili njihova bliža rodbina nakon što im je ni madi mate bejene lahum nakon što im je postalo jasno da su oni ashabu džahim, da su oni stanovnici vatre. Znači ovaj ajet jasno ukazuje na to, opće poznatu stvar, jel, oko čega ne razilaže da muslimanu nije dozvoljeno, muslimanima nije dozvoljeno čini istikvar kjatrima, oni koji su umrli na kufr, na širku, na bilo koje vrsti, na znači, kufra, širka i slično. Njima nije dozvoljeno činiti istikvar. A konkretno na ovo pitanje, znači ovdje se vraća na to da li se ti ljudi, ti preci, oni djedovi, nane, majke, šta ja znam, rodbina, Eh, vraća se na pitanje to, znači, eh, ako oni nisu imali namaz ili ostavljali namaz, neka klanjali, nekad nisu i tako dalje, vraća se na poznatom selu, da li, da li je, znači, ostavljena namaza izvodi iz vjere. Misli se ovdje na muslimane. Znači, prvo u osnovi treba znati da li je tim ljudima potvrđen islam. Da li su oni sebe smatrali muslimanima, da li su imali nešto od islama, pa su šarali sa namazom, nekad ga imali, nekad nisu, eh, manje klanjali nešto što jesu ili više klanjali nešto nisu i tako dalje. Znači ovo se vraća na pitanje e, da na pitanje ostavlja namaza da li izvodi iz vjere. Znači ono je poznato na jel? O tri mezeva, odnosno od četiri mezeba, tri mezeba na tome da ostavlja namaza ne izvodi iz vjere, a jedan mezeba da izvodi iz vjere, a odnosno većina selefa i čak smo na ižma ashaba na tome da ostavljanje namaza izvodi iz vjere. Ali šta se misli pod ostavljanjem namaza? Da nikako nema namaz ili da ga ili da nekad ima, nekad nema i tako dalje, ili da to sve isto. Uglavnom, pitanje je poznato, o njemu se vjerojatno čuli svi i slušali, e, razilaženje dokaze jednih i drugih. U svakom slučaju, za ove pretke koji su imali, znači bitno je da ti preci nisu e, imali kod sebe nešto što ih izvodi iz islama. Ako za sebe smatrali da su muslimani, imali nešto od islama, mislim od ruknova islama, znači da su nekad panjali, da su nekad postili, da su oboli hađi, slične stvari. Znači da su imali temelje islama, ruknove islama, E, i naravno vjeru Allaha u Meleke u Kur'an i tako dalje. I da, e, bez obzira što su znači šarali ili neka neke stvari radili, neka nisu, ali bitna je stvar da nisu činili nešto što ih izvodi islama. Potput ne uvodu bila psovanja Allaha Đelešanu, njegovog poslanika, džamije, Korana, Mushafa, ili činjenja širka, činjenja širka, poznat zna se šta se podrazumijeva po širkom, znači ako nema, nisu imali kod sebe ti stvari, znači da su činili širk i da su negirali neke opće poznate stvari od islama, znači da su imali nešto ruknova islama, znači njihova stvar se prepušta Allah šanu, ali e, zbog toga jel ne možemo tek tako protekviriti stvar njima prepuštamo Allah šanu. i za takve inšala nema smijetnje da se njima, čini čini kvar jer njihovo stanje nije jasno. Za njih se ne može reći čisto da su to, da su da su poput kjafira oni koji su umrli zaista koji nisu, nema veze sa islamom, nisu muslimani, koji su rođeni na kufru, umrli na kufru, poput e, kršćana, židova i slično, znači, e, a, a muslimani koji za smatraju muslimani, koji su imali od islama ono što su imali, shodno njihovom vremenu koji su živjeli, bez obzira e, ako su, šarali sa namazom, znači to je poznata mesela hilatije, da li namaz izvodi iz islama. Nije mi ovdje pojenta da naginjem ovo ili ono stavu, pojenta ovdje da, njima nije u krime alihime huđa, Znači, nije, znači, ako se zna da nije njima nije došlo neko iznam jasne dokaze, e, dostavio e, dokaze da, je namaz obaveza, da, se mora klanjati, da su oni povjerali u to, uzeli taj stav da ostavljanje, e, da ostavljanje namaza izvodi iz vjeri i nakon toga opet ostali namaz, onda je to sporno. Međutim, ako su i naučeni da namaz ne izvodi, da ostavljanje namaza ne izvodi iz vjeri, kao što se kod nas uči, od nas ljudi, otprilike tako i uči da onaj ko ostavi namaz ili šara sa njim, da on, da musliman, da ga to ne izvodi iz vjere. Bitno je da on duši dobar, da ovako, da onako. Znači, e, takve ljude tek tako protekviriti i proglasiti nevjernicima je vrlo teška mesela. U svakom slučaju, znači, kadija je onaj koji proglašava ljude nevjernicima, koji za sebe tvrdi da su muslimani. Oni ako za sebe tvrdi muslimani, smatraju muslimani i nisu imali neke stvari koje izvode iz islama. Znači, da su činili širk, širk psovali Allaha ili poslanika, i tako dalje, Znači, išala nadati je se da je dozvoljeno njima za njih dobiti i nadati se da, da, da će im Allahšanu oprostiti i dobiti da im oprosti, da im lakša i tako dalje. Ne znam koliko sam bio dovoljno, ja sam gledam tema je e, jako komplikovana i, i teška zavisi od slučaja do slučaja, jel? Nisu svi isti Znači, ovo što kod nas imamo danas u praksi, e, po pitanju s vama, e, ne može se tek tako nad pojedincima koji ostavljaju namaz donijeti presuda dok se ne ispita njihovo detaljno stanje. Sljedeće pitanje. E, zanima me tumačenje hadisa kojim Allah poslanik sallallahu alejhi ve naređuje da su u namazu slijedi imam. I on se kaže da kada on učini ruku i da i mi učinimo ruku. E, da li se ovim hadisom želeći da ukoliko imam klanja po hanetijskom mezivu, u tom slučaju i muktedije mora poštovati, e, slijediti imama, iako on zapostavlja određene sunete a i prakticira slabija mišljenja kao na primjer dizanje ruku namazu, e, dizanje ruku u namazu e, ispod pupka i tako dalje. Ako možete pojasniti ovo pitanje, jer sam čuo da je onaj koji se ponaša na namazu drugačije od imama, poput magarca, a, često nailazi na, na braću koja klanjaju drugačije od imama i mada sam ja za tog što radi, pa ipak želim znati da li ispravno da ih upozorim da ne klanju suprotno i jer to smeta drugim klanjačima, ali ne znam da li imam pravo tako govoriti i odvraćati od tog postupka, uglavnom braća čini potvrđeni sunete, e, ali džemat ne čini, tako, ali džemat ne čini tako, a jedinstvo džemata je najbitnije da vam Allah podari svako dobro. Problem ovdje što ovom, što ovom pitanju postavljeno 5-6 podpitanja. Uglavnom što se tiče ovog hadisa, inima džude ili mamu ili tem bihi, e, imam je postavljen, imam je postavljen da bi se slijedio namazu. Pod ovim hadisom se misli. I naravno tog u NATO hadisa došlo ide كبر فكبروا kada znači donese e, e, iftitahu tekbir i vi donesete tekbir kada kaže ode na ruku i vi odite na ruku e, fa iza raka farko fa iza seđe seđe kada ode na seždu i vi idite na seždu i tako dalje nastava hadisa uglavnom u ovom hadisu se misli baš tako kao spomenuto u hadisu ne misli se na, na sve detaljno što imam radi da slijedi u tome imam se slijedi znači u ulasku namaz kada, kada znači tekbirom uđe u namaz, slijedi se za njim. Kada ode na ruku, ide se za njim na ruku. Kada se vrati sa krua, ide se vraća za njim sa rukua. Tako na stežu i tako dalje. Znači to je ono što je, što je muktedija dužan da slijedi imama. U tome ga slijedi. Slijedi ga znači u tim radnjama koje radi, Znači, odlaska na ruku, vraćanje sa rukua, odlaska na seždu, vraćanje sa sežde, između dvije sežde, dizanja i tako dalje. U tome je dužan da slijedi imama a ne u, u drugim stvarima, poput, poput e, da li će, e, gdje će ruke, da li će dizati ruke i tako dalje. U tome e, to nije došlo u hadisu, niti je u tome obaveza uopšte da slijedi imamo. On klanja u tim stvarima onako kako je ispravnije. Ispravno da diže ruke na četiri poznata mjesta kada se diže ruke, e, ispravnije bliže da veže ruke, otprilike negdje jel, na prsima ili ispod prsa, jel, na, na uglavnom ova znači uglavnom hadisu, uglavnom svi pitanje gdje se vežu ruke, hele se i sve druge stvari znači, koji poznate da, e, da, da, način klanjanja po, po vjerodostojnim hadisima, znači on klanja onako kako je ispravno, bez obzira e, koji, e, po kojim mezebu klanja ima, po anefijskom, hambelijskom ili nekom drugom. Znači on on obavezan da slijedi imama u prelazenju iz stanja u stanje. Znači, iz stajanja na ruku, sa rukova vraćanje na, stajanje i sa stajanja na seždu, sa sežde vraćanje između dvije sežde i tako dalje. U tim stvarima je dužan da slijedi mama i tako došlo u hadisu. A ne da ga slijedi u ovim drugim stvarima gdje će držati ruke, e, šta će učiti u namazu i tako dalje. Prema tome, e, ispravno je znači da, da čovjek treba da klanja namaz e, što usklađenije sa vjerodostojnim hadisma koji su poznate, ono što mi nazivamo klanjanje po sunetu. Znači, tako treba da klanja, a da to uopšte ne utiče i ne protivi se ovom, ovom hadisu koje smo malo prije spomenuli i uopšte ne utiče na, ne utiče na ispravnost lijeđenja imama. A ova konstatacija, je da je jedinstvo muslimana najbitnije, a da uglavnom braća čini potvrđen sunete, ova, ova, ova rečenica nije tačna iz razloga e, i e, slijeđenje imama u ono sve kako on klanja, to nema veze sa jedinstvom muslimana, to apsolutno nema veze sa jedinstvom muslimana i ne može se po to podvest. Onda bi ispalo da je jedinstvo muslimana u tome da se zikri e, za hođom, jel, kada on, kada on džematski zikri, novotarski zikr, da, da, da jedinstvo muslimana da se sjedi i rade mnoge novotarije koji se rade prije namaza, poslije namaza, ludima, ne ludima to apsolutno nema veze sa, sa jedinstvom muslimana. Muslimani se jedine na ispravno na ispravno što je došlo šerijeta. Muslimani se ne smiju jediniti na novotariji neispravno Nije ispravno tumačenje da je jedinstvo muslimana u onom što se radi zvanično i što se poziva. Nije u tome jedinstvo. Jedinstvo je, znači se moraju jediniti na ispravnoj akidi na ispravnom slijeđu, na ono što je vjerodostojno prenešeno, na tome se e, e, jedine. I to je ispravno jedinstvo, a ne na onom gdje, gdje mali, jel, gdje, gdje svi Turci tu i mali muja. To nije islamsko jedinstvo. E, ne znam da li sam sve odgovorio što je bilo posljednje pitanje, ja mislim da jesam. Sljedeće pitanje četvrto, da li su Rafidije, da li da li šije rapidije pravdamo neznanjem i ne tekfirimo, odnosno tekfirimo njihovu lemu, ali njihove sljedbenike pravdamo neznanjem. E, po pitanju tekvira e, šija rapidija, i šarija, kojim e, ima 12 imama, njihovi koji, koji slijede. O tom pitanju e, detaljno sam govorio na, jednom od poslednjih pitanja na, na stranci NUM. Uglavnom, po tom pitanju ima je tri stava učenjaka, dio učenjaka, skupina učenjaka, već mnogi učenjaci, poput imama Ahmeda Malika, Buharije i mnogi druge, Abdurrahmana Mehdija, tekvire, šije, rafidije, sve redom, džumleten do i, obične sljedbenike, i učene njihove i tako dalje, on su na tom stavu, imaju dokaze. Drugi dio učenjaka, tekviri njihovu lemu, a ne tekviri obične sljedbenike. Treći dio učenjaka, ne tekviri ni jedne ni druge, nego kaže u osnovi u osnovi smatramo da su da pripadaju muslimanima, muslimanskom umetu, a što ispolje od dijela kufra, kada ispolje onda se onda se koji dijela kufra, kada smatraju da je Kur'an krnjav, kada psuju Ebu Bekra e, Omer radijallahu anhu, smatraju da je Iša radijallahu anhu činila zinalu, stvari što se zvezno e, kosi sa kuranskim ajetima, hadisima i mnogi slične stvari koje su poznate. E, kada dove, dove je traže pomoć od Ali radijallahu anhu, od Fatime i tako dalje, što su djela kufra i širka, kada to ispolje, onda i tekfirno. Znači, to su ta tri poznata stava učenjaka po pitanju šija Rafidija, a Allah zna e, najbolje, najbliži je stav ono na čemu je bio ima Malik, e, koji je dokazivao kufr šija Rafidija sa kuranskim ajetom iz e, sure Feth, kada na početku onog dugog ajeta Muhammedu Rasulullah, na Nahu Arši dao al kufaru rohama u bejnehom, e, kaže Muhammed Allahu poslanik i tako dalje, i onda opisuje u nastavku ashabe, nastavku I u jednom, na jednom mjestu kaže, kada hvali, e, kada Alšanu hvali ashabe, e, znači oni drugoj Allahov poslanika sallallahu alejhi ve kaže kako su opisani u Koranu, kako su opisani, kako su opisani pardon u Inđilu, u Tevratu i onda kaže na jednom mjestu li jagida bihimul kufar, da bi naljutio, najedio, razljutio sa njima kjafira. Kaže ima Malik, ovo je dokaz da oni koji se razljute, koji se naljute, odnosno koji psuju i vrijeđaju a ashabe da su kjafiri. I kaže da su istina šarije ovim zbog ovog dokaz je ovaj ajet, da su istina šarije, da su kjafiri. Zašto? jer oni ne samo da se naljute i najede, pripomenu shaba, nego oni pire sve oshabe osim četvorce ili u sedmorce. Sve ostale tek tekfire, smatraju da su kjafri, da su pronevjerili manet, da su izdali, da su otišli u kufr. I tako da ne spominje poznata fida njihova. I Allah zna najbolje zbog ovog dokaza i zbog onog na čemu jesu šira da je, da je bliže da su oni na kufru. Da su na kufru kogod, kogod je slijedi Mezeb Isna Ašarije, znači njihov 12 imamo za razliku od jezidija, jezidija koji ima danas u, Jemenu, koji ima i dosta blažu jel, akidu, koja nije uopšte ni blizu ove, ove akide Isna Ašarija. U svakom slučaju, znači, e, spomenuo sam e, stavove učenjaka, tri su stavove učenjaka i oni su opće poznati u ovom umetu, i svaki stav učinjaka ima svoje, e, svoje dokaz na kojim zasniva taj sustav. stav. neće, e, a ja ne želim da duzama presudim, ne govorim e, što se mene lično tiče, mislim da su bliži oni učinjaci, poput imala Ahmeda Malika i Buharije, koji su, i Abdurrahmana Mehdija, koji su tektirili šije. Helem neće. Sljedeće pitanje kaže, koje daje po vaš, su po vama najučeniji u Bosni i Hercegovini? koje daje su najvećeni u Bosni i Hercegovini, ne odgovarao na pitanje. Da li je, i da li je tačno da je Mohamed eh, Mehmed Andžić bio muhaddis, kako ga predstavlja islamska zajednica i da li je El Buti bio učenjak Ehli eh, što se tiče Mehmeda Handžića, eh, nisam detaljno vodio znanje i tako dalje. Poznato da je napisao, da je učinio velikog hajra, napisao određene knjige, određene udžbenike po kojima se radi dan danas u adresama i e, određena pitanja ševjeske obrađivao i da je završio hadis na Lazaru i da je imao šerijetsko znanja to opće poznate stvari, a i poznate da je bio na šarijskoj akidi i tako dalje. E, sa detalje toga akide, sa strane akide, jel, koliko je negirao, koliko je negirao, e, odnosno nastojao da da se ublaži ova e, sufijsko zastranjivanje u Bosni i ovo, tako dalje, odnosno širki i slične stvari koje su bile rađene kod nas. O tome treba izvršiti analizu, istraživanje. Uglavnom, jel, da je bio jedan od, e, jedan od najučenijih, među najučenijim e, bošnjacima koji su, koji su postali Bosni to uglavnom potvrđuju mnogi ljudi, mnogi učeni ljudi, za njega i za neke druge slične njemu, da su imali znanja i da su radili veliku hajra za islam muslimana u ovim krajima. A što se tiče imama, odnosno učenjaka al on nije od učenjaka Ahle Sunneta, odnosno on je na šarijskoj akidi, e, sa naginjanjem sufizmu, i odnosno veliki je protivnik e, poznate danosne selefijske dave, selefijske sahve, veliki je protivnik te dave i borac protiv nje koji se na sve moguće načine bori protiv te dave. I, veliki je zagovarač e, slijedženja e, E, e, slijeđenja određenih e, mezeva i tako dalje. Znači on ne samo da, nije, da je protiv Selefi učenjaka, on je protiv drugih učenjaka koji, koji nisu nakon da slijedi mezheb i tako dalje. Uglavnom, njegova njegovo njegov rad je, poznat učenjaka da, da upozoravaju na njegovo djelo ranj, mada se i to vremeno može reći da ima određene knjige koje su dobro urađene, poput Sire poslanika Salem, i neke druge knjige koje je napisao, u kojima ima, ima dobri stvari koje su prihvatljive mogu se uzeti. Sa upozorenjima na njegova kidovska vjerovanja za zahranjivanje. šesto pitanje. Ima li pravdanje neznanjem u velikom širku? Ima li pravdanje neznanju u velikom širku? Eto tako mu postoje pitanje. Ovo vjerovatno onom kojem prenosi. Znači ima li pravdanje neznanje u velikom širku? Oko pitanja uzrabil bil je širk. Odnosno, da li ima e, na znanje, da li je znanje uzro opravdanje u velikom širku, oko toga učenjaci ehli sunnata vel imaju podijeljeno mišljenje. Većina učenjaka ehli sunnata vel je na stavu, je na stavu da, može čovjek biti da može čovjek biti, doći u stanje da čak i veliki šir čini iz neznanja i da može i zbog toga imati uzor. Neki kažu može imati uzor kod Alađešanu, neki kažu ima uzor i kod nas i kod Allaha, i tako dalje. ne Neise, znači mesela je hilafije, učenjaci su različiti po tom pitanju, dokaze ima jedna i druga strana, uglavnom dokaz koji je veoma jak dokaz po pitanju oni koji smatraju da, se po pitanju džehla može čovjek imati uzor u kufri i u velikom širku, je poznati hadis mutefak alejhi e, oko čovjeka čovjeka koji, poslanik se znači spominje taj hadis u kojem kaže da je u prijašnjim e, narodima bio čovjek koji je rekao kada umre da ga spali, da ga spali i da i da, da e, ono što ostane kad ga spali da to baci kao prašinu u, u more jer kaže, ako Allah bude kadar da me proživi, žestoko će me kazniti. Pa ga je Allah kad kaže, proživio, pa ga pitao što si to uradio. Što si to uradio? Kaže, uradio sam bojeći se tebe. I kaže, pa mu je Allah oprastio. oprostio. Ovo je prilike, prepričavam, jel, tekst hadisa, u Hadisu, znači tako je došlo hadis, Hadisa mu tefek znači nema sumnje njegovu vjerodostojnost. I kažu učenjaci, i čak i kažu jel, da je ovo jak dokaz, jak dokaz da se i u znači ruknovima imana čovjek ima, može imati uzrđavu. Zašto? Zato što ovaj čovjek kaže ako Allah šanu bude mogao, imao kudrete da me kazni. Sumnjanje da da li je moćan. Sumnjanje kaže da ako mala proživi, proživi, ako da li će ga uopšte Allah proživiti. I to sumnja, znači ima sumnju u to. Znači imao je dvije, velike, dva velika nevakida u imanu. I Allah Žešanu kraju ili oprostio. Iz razloga što se bojao lažeš. Znači imao je vjeru Allah ali sumnjao u druge stvari koje mi znamo, koji sumnja neki od ovih šest, šest temelja imana, da je to kufr. Međutim, znači, određen, znači u određenim situacijama to može biti uzrok. Znači, uglavnom, rezime pita o tome da shodno ispravno mišljenje, da ima situacija gdje, znači, može e, čak i veliki širk imati opravdanje u džehlu, u neznanju. A ima, ima, situacija i stanja gdje ne može biti opravdanje. Hele, ne se sve zavisi od stanja, okolnosti, mjesta gdje se živi, od čovjeka i tako dalje. E, sljedeće pitanje, znači opet navodi ovo pitanje prijašnje po pitanju uzra u velikom širku, u neznanju, znači to pitanje, znači učenjaci, u odahli sunnete se razišli. E, ima li u tome, opravdanje u džehlu ili nema i da je većina na tome da je većina na tome da zavisi od stanja da može i u određenim situacijama imati uzra u džehlu. E, sedmo pitanje e, da li ima da li ima dozvoljeno da li je dozvoljeno da, da budući supružnici zajedno idu u kupovinu namještaja za njihov zajednički stan ili potrebno da bude još jedna osoba s njima i da li je potrebno da budući supružnici potpisuju bračni ugovor prije nego što se vjenčaju pred imamom. Od dva različita pitanja. E, budući supružnici e, jedno drugom nisu ništa. Znači nije im da se osamljuju, niti da plaho da se druže, bez potrebe, sve dok se ne uzmu, jer još nisu supružnici. E, nema oni potrebe da idu da zajednički kupuju, a pogotovo da idu sami, ako bi to uradili, jel, još sam znači ne budu sami, da bude još neka osoba sa njima, to je nekako blaži. A da sami idu, da njih dvoje sami idu, kao da su, kao da su u braku, to apsolutno nije dozvoljeno, jer oni u stvari nisu u braku. Bez obzira što zaručuju, bez obzira što će uzeti, bez obzira što je sve dogovoreno, oni još uvijek nisu u braku. I, oni se tretiraju kao jedno, jedno drugom nisu mahreni, niti se smiju osamljivati, niti smiju raditi radnje koje radi inače, jel, E, muško i žensko kroz jednu drugu Da li je potrebno da budući supružnici potpisuju bračni ugovor prije nego, se vjenčaju pred imamom? Bračni ugovor prije nego pred imamom. E, samo vjenčanje pred imamom, u stvari to je šerijasko vjenčanje. Šerijasko vjenčanje je ono koje je dovoljno sa strane šerijata islama. Po pitanju potpisuju bračni ugovor, ne znam šta to znači bračni ugovor. Vjerojatno bračni ugovor misli na vjenčanje u sudu, jel? u opštini, općinsko vjenčanje. uglavnom ono validno vjenčanje u stvari šerijatsko vjenčanje, a ovo opštinsko to je samo radi papira, radi reda i tako dalje. Tako ne znam, ne znam onaj, šta se ovdje e, misli pod jednim drugim. Hvala Bogu, vjenčanje, vjenčanje šarijatsko je ono koje je potrebno, koje je validno i tako dalje. Osmo pitanje. E, obavljan sabah namaz u 30 minuta prije izlaska sunca, pa me zanima da li je to ispravnije ili da klanja mimo džemata kući u prvom vaktu. Nama, e, namaz, svaki namaz je obaveza da klanja u njegovom namaskom vremenu. Znači, njegovu namasku vremenu. A sabah namaz se klanja od zore pa do izlaska sunca. Znači, bez obzira se klanja taj namaz 30 minuta prije izlaska sunca, to je isprava namaz. Šerijetski validan, klanja njegovom vaktu a klanjanje u džematu za muškarce je vađi po istom mišljenju učenjaka. Prema tome nema sumnje da je da je obavljanje namaza, makar i 30 puta sunca, da je, da obaveza i, da je obaveza da se ide da se tako obavi namaz u džematu, a, da nije dozvoljeno da se ostavlja zbog toga što će se kasnije klanjati, što se pred sunca klanjati namaz, da se ostavlja klanjanje u džematu. znači ispravnije odnosno vađib muškarcu da klanja u džematu pa makar i pred izlazak sunca 30 minuta, a nije mu dozvoljeno da zbog tog razloga ne da, nije ne da, je ovo ispravnije, nego mu nije dozvoljeno da klanja mimo džemata u kući zbog tog razloga. Jer to uopće nije opravdan razlog za, klanjanje u kući. A inače, jel, klanjanje, e, kasnije klanjanje sabah namaze, ono na čemu je hanefijski mezeb za razkova tri ostala mezeba, sve ostalo mezeva da se klanja jel, odmah nakon odmah nakon jel, nakon što nastupi zora, znači što prije da klanja to a po hanefijskom mezebu, da, naravno vraća se na hadis, na hadis u tumačenju hadisa fa Esfiru, znači e, šta znači isfirar, e, tumačenje tog hadisa, vraća se da Hanefije tumače na jedan način, a ovi ostaločenjaci na drugi način, E, tako je e, pod ovom nema sumnje da je da je obaveza se klanja u džematu pa makar i pred izlazak sunca a da to nije opravdanje da, da se klanja u kući sam jer je, jer to u stvari klanjanje namaza u njegovom namaskom vaktu deveto pitanje pitanje e, da vrat kaže ako se klanjaču pojavi krv iz nosa od namaza da li mora obnoviti namaz ispravno je da izlazak krvi iznose ili bilo koje drugo dijela tijela da ne kvari, da ne kvari abdest niti namaz, osim normalna uh, krv hajza, znači po ispravnom stavu učenjaka krv ne kvari, krv ne kvari abdest niti namaz, ono jedino može biti razlog da, se napusti namaz to ako izlazi obilna krv i ako se takav krv razlije po tijelu i po odjeći i tako dalje gdje se ne može nastaviti dalje namaz da se zbog toga prekine namaz a da se zbog toga da što krv prekije, što, pa, kvari abdest kvari namaz, zbog toga se ne napušta namaz po ispravnom stavu učenjaka, znači krv, krv ne kvari abdest niti kvari namaz. Ispravno, znači ako je to, ako se ta krv može zaustaviti e, svijedno držanje za nos i tako dalje, na bilo koji drugi način, ako nije obilna krv, znači treba samo nastaviti namaz klanjati. Znači time se ne prekida namaz i nije obaveza obnoviti namaz. E, ako je klanjan do kraja, jel? Deseto pitanje. Pred kojim osobama sestra ne mora biti pokrivena? Lakše, ovo je najlakše odgovoriti, pred kojim mora biti pokrivena. E, e, žena muslimanka mora biti pokrivena pred svakom osobom koja joj nije mahrem. A mahrem su joj osobe oni kojima je, do, je zabranjeno da je ženi do sudnjeg dana, poput oca, brata, amiđe, dajđe ili majkinog, majkinog muža, ako je se majka jel, preuda i tako dalje. I slično, uglavnom, znači svako onaj, mahrem je svako ona ili njenog djeteta i tako da njenog sina unučeta. E, znači svaka osoba koja je zabranjena do sudnjeg dana da je ženi, normalno tu ulazi muž, e, do sudnjeg dana, znači, ne ono privremeno. Znači do sudnjeg dana, znači oni su je mahram i pred njima, pred njima ne mora biti pokrivena, a pri svim ostalim je dužna da bude pokrivena. E, sljedeće pitanje kaže e, koliko je ovaj hadis dobar od Omara radijallahu anhu, poslanik sa Pitao sahabe, znate li koji su najbolji sredbenici vjeri, prisutni rekoše meleci, tačno rekao je poslanica. ali, eh, oni eh, oni drugačije ne mogu potupati, a sad tada rekoše vjerovjesnici i Boži poslanici, eh, tačno, ali je, njih, ali, je njih Allah odabrao i treba biti takvi, rekao je sam kaže šahidi o Boži poslaniće, šahidi o Boži poslaniće, ponovo rekoše ashabi, ne misli mislim ne, ne misli na njih, rekao je poslanik sam sam, jer je to posebna kategorija i jer je to posebna kategorija ljudi. Nakon toga ashabi su zašutili, a poslanik sallallahu alaihi wa reče, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, doći će ljudi poslije mene koji, me neće vidjeti, ali će vjerovati i potvrđivati ono što sam, ono što sam donio, u zagradi islam, imat će knjigu napisanu i radit će po onome što u njoj piše, to su najbolji sljedbenici vjere. E, hadis bilježi hakim. E, koliko je meni poznato ovaj hadis također e, bilježi Ebu Ibn Asakir, Hatib i tako dalje, mimo Hakima, znači ima još uglavnom nije, nije prenesen u poznatim zbirkama hadis e, su ocijenili prije svega ših kaže da je da ih da je veoma slab hadis. Da je veoma slab hadis. E, također e, u njemu znači, ima jedan, jedan ravija po imenu Muhammed Muhammed ibn Abi Humeid, za kojeg Buharija kaže e, da je munker hadisa. Kada kaže Buharija za nekog, ima Buharija kada kaže za nekog da munker hadis, taj, taj rabija je veoma slab. Uglavnom, znači, ispravno je da, da ovaj hadis e, nije ispravan, nije vjerodostan, da je veoma slab i da ono što je spomenuto u hadisu ne može biti, ne može biti e, nešto što može prihvatiti i računat kao ispravni i na osnovu njega jel, e, tumačiti, vrednovati neke stvari. Dalje, znači mimo šeha Albane, mnogi drugi su ga cijeli e, slabi poput e, znači, Imam Buharija ocijenio slabim tog, tog Ravi unutar hadisa, a i mnogi drugi učenjaci da ne spominju, uglavnom ocijenili su zbog tog Muhameda ibn, eh, Muhameda Ebi Humejda, zbog njega su ocijenili hadis veoma slabim, zato što je on veoma slab. I, i ima i drugi od slabosti unutar hadisa. Uglavnom hadis je slabi, e, ne, može se uzeti za la, e, kako kažu učenjaci, la još teđu bihi, ne može biti dokaz u neko, po nekom pitanju. Dalje, sljedeće pitanje, e, kaže vama i svima koji slijede ovaj program, pitanje do im, e, i moj, e, ne mogu ovo pitanje glasi, za džuma namaz, neko klanja i podni namaz, ja sam pitao brata Sanina Musa, ko na to, e, pitanje mi odgovorio da, džu, da džuma je bila od halite pa zbog toga razloga neki klanjaju i podni, molim da da mi odgovori po pravom hadisu, pa malo pitanje nejasno. Uglavnom, ja pitanje poznato, je da li je ispravno ono što kod nas mnogi klanjaju, uporedo sa džumom, znači kada klanjaju džumu, klanjaju još još koliko ono, jel tačno, ne znam, nija, desetak rekata klanjaju četiri pa četiri pa dva, klanjaju mimo džume kao još podne dodatno klanjaju, znači mimo farza još podne klanjaju još sunete one iz Naravno, za ovako nešto nema nikakvog uporišta u, u tekstovima. Džuma se klanja dva rekata, na čemu je džma učenjaka. Prije džume nema potvrđenih suneta, nakon džume ima i potvrđene suneti dva ili četiri rekata. Mogu se klanjati dva ili četiri, to ono što došlo došlo hadis Buhari i muslima i ostali. A po pitanju ovog, to je tek nastalo u zadnje vrijeme, jel, znači nakon pada hilafeta, neko je palo pamet neko je izmislio i to, jel, da eto džuma važi, da džuma je ispravna jedino kad ima halifa i kad je on dozvoli i naredi, a mimo halife džuma nije ispravna, pa eto za svaki slučaj da mi klanjamo podni, jer mora biti da nam, je, da nam džuma ne bude ispravna. Naravno, ovako tumačenje nima veze s vezom, ovo nije ispravno, ovo je, ovo je e, slabo rezonovanje, odnosno ispravno da je ovo novotarija vjeri, uvođenje ove rekate, čista novotarija vjeri klanjanja ovih, e, ovih rekata dodatni, pogotovo ako smatra da je to klanjanje povodne namaza, znači to je novotarija vjeri, nije dozno da se to radi, nema nikakvog oslonca u šarijatu, niti dokaza, a ovo, ovo tumačenje njihovo je batil, neispravno, jer nigdje nema u šarijetskim dokazima on, norma Hanefije vraćaju ovo stav kao da džuma se smije klanjati, da mora imati izn od halife, da mora biti dozvol od halife da se klanja džuma. Za takvo nešto Hanefije nemaju dokaza, da mora biti dozvol od halife, nema nijednog jednog dokaza na to da se džuma klanja da mora biti dozvoljena od halife. To je jedna stvar, a druga stvar, znači učenjaci, prijašnji učenjaci Hanefijskog Hanefijskom nisu, to su jedno zadnje vrijeme sad izmislili, jel, ovaj, nisu bili na tom stavu da treba dodatno klanjati džumu za svaki slučaj tako dalje, ako bi se halifa po, e, znači bilo je period u islamskom umetu kad nije bilo halifa određeni e, nekoliko desetak, 20-30 godina 40-50, nije bilo halifa tad e, učenjaci Netijskog mezeba nisu jel, došli na ovo što se današnji izumili, jel, da se klanja za svaki slučaj podne namaz uz džuma. U svakom slučaju ovo je neispravno i ne treba o tome slijediti, to je novotarija klanjati rekate. Sljedeće, ovdje nas neko selam ako ima ovdje više pita sam da li je zabranjeno slikanje prirode, cvijeće, drveće, kakav je e, stav kakav je stav izrade leuhi. E, što se tiče slikanja prirode, cvijeća drveća, to je dozvoljeno, nema nikak smetnje, ono što je zabranjeno hadisima je, je crtanje crtanje onog što ima dušu znači misli se na dušu i životinje imaju dušu, znači misli se na živa bića, ljude i životinje. Nije zabranjeno crtati. A, a što se tiče drveća cvijeća imamo prenesena od ibn Abasa koji prenosi hadis o zabrani e, crtanja oni koji crtaju e, i u nastavku e, kaže znači prenosi hadis od poslanika i onda kaže o inkane la bud, ako već mora neko hoće, ima potrebu da crta, kaže pa neka crta drveće, neka crta prirodu i tako dalje. Čak znači prenosi sa Abdullah ibn Abbas, ovaj predaj, znači da, da onaj koji hoće da crta, neka crta ono ono, znači, ono stvorenje, ono što je Allah stvorio, a što nema u sebi dušu. Tako da, znači, nema smetnje nikakve da crta i stvari to ono je, je što je dozvoljeno da se crta, a to je u stvari ono što nema dušu. A što se tiče izrade leuhi, naravno nije nikad izraz izrade opet pod ovim, pod ovim šatom, znači da te leuhe, e, da se na njima ne orezuje, ne crta, jel ono što ima dušu. Sljedeće, ako ima sljedeće, ima još jedna, kad se abdest uzima i mes po čarapama radi, ako su dvoji čarape, dvoji čarap, da li treba jedne čarape skinuti i samo potrat po jednim, jer sam to neki dan vidio kad, kod jednog vrata, pa mi je rekao da je takvo pravilo kod dvoji čarapa. Ja, ja zato nisam čuo pa me zanima je li to u redu. Aha, znači pita ako čovjek obuku dvoje čarape i hoće da uzme mese da li mora jedne skinuti? Po pitanju, e, po pitanju, znači e, ispravno je da onaj koji obuče dvoje čarape. Da nema nikakve smjetnje da uzme mes pod dvojim čarapama, s tim, s tim da poslije ne skida. Znači, e, sad učenjaci imaju tu razlježenje. Da li im je da skine te jedne čarape pa da ostane na jednima ili mora imati obe na sebi. Ispravno je znači da poslije ne dira ni jedne čarape i da, znači, da mu se broji mes preko obje čarape. Da mu se broji mes preko ove čarape. Da ne treba poslije skidati jedne i da skidanje sa, e, jednim ti čarapa gubi mes. E, a, to isto znači ako bi čovjek uzme dozvoljeno uzimanje mesha preko mestvi, odnosno preko obuće, dozvoljeno znači uzeti mesh preko obuće. A kada čovjek skine obuću, izgubuje mes. Znači jedno imao čarape ili ne imao čarape. Znači čovjek koji ima čarape i obuče obuću, recimo sa pertlama, koje je teško odezivati. A, a, to je, obuku je tu obuću čarape pod abljastom. I sljedeći put kad uzma abdest, da ne bi skidao, uzme mesk preko obuće. Dozvoljeno mu je klanjati u toj obući namaz i, e, i smatra da ima mesk sve dok ne skine obuću. Ne čarape, znači obuću. Znači ibret je u tome ono zadnje što je na nogama, po njemu kad se uzme mesk, znači mes se broji cijelo vrijeme dokle god je to zadnje što je na nogama na njemu. Kad skine, izgubuje sa time mesk. Ne znam da sam bio dovoljno jasan, uglavnom to je to. E, ne znam da li je isto pitanje, koje poslove može obavljati žena muslimanka koja nosi hijab ako je nuždi i je li zabranju raditi kao pedagog u školi? Je li zabranjeno raditi kao pedagog u školi? Naravno, po pitanju jel, e, rada ženi je zabranjeno, zabranjeno, glavno nema tu nekog šerijeskog teksta koji direktno presuđuje po tom pitanju. Ako žena može raditi kao pedagog u školi, a da pritome jel, da, izbjegava da se osamlije sa muškarcima, da u kancelariji se osami s bilo kojim nastavnikom, sa, sa direktom škole i šta ja znam i tako je Sve to treba nastojati da izbjegava. U, osnovi njen posao je halal i dozvoljen i nema nikakve smiri, pogotovo u našoj staciju u kojoj živimo, gdje ne možemo plaho gdje stvari žena vrlo malo može naći neki posao da može biti da ono što se kaže čist potpuno, da nema ništa sporno. Uglavnom, znači, ono treba nastojati znači da, bude propisno obučena, da, da, izbjegava, maksimalno izbjegava osamljivanje s muškarcima i čak i sa njima razgovaranje bespotrebno i tako dalje, osim, osim nuždi. Znači, ako, je, ako to sve može da uradi, inšala nema nikakve smetnje da radi, Allah zna najbolje. Uglavnom, otprilike to je to što se tiče ovih pitanja koje su postavljena do sad. Molim Allah Đešanuhu da ovo naše večerašnje druženje u Kabuli i da, da nam upiše kao dobra djela i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnji danu. I sa ovim završio da vas Allah nagrade na vašem, na vašem trudu, slušanju, i prisustvovanju. svanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk.